Pienso que todo lo que pasa es sin razón, que si sufro por mi vida debo hallar la solución y si me pierdo en un lamento de tristeza y rendición, porque busco tu sonrisa cuando rezo con pasión. Por eso ayúdame si ves que caigo lo profundo. Préstame el aliento que me falta si me hundo, me confundo por no encontrar mi rumbo. Si faltan tus abrazos cuando solo con mi cuerpo me derrumbo. Perfume de miel, carmín de rosal, me toca tu piel, veneno letal. Tus ojos puñales que pueden matar, mi cuerpo sin pulso flotando en el mar. Explícamelo, díctamelo, primo la pena que en mí se quedó. Dime que vives, dime que estás, cuenta que sigues mirando atrás. Enciendo la llama que reclama de un sonido y rumbo tu cama de dama sola en el olvido arrepentido por no haber conseguido montar esas dos piezas de este puzzle que te lleva a estar conmigo. Hoy te doy la luz que alumbrará el camino que al destino por tus pasos juzgará. Es cuando recuerdo la verdad, que hay humanos en el mundo que perdieron la humildad. Mi primavera sin su flor, mi pentagrama sin color. Saber que te marchaste me destroza el alma con dolor. Ese sabor recuerda mi temor al vaivén de los fantasmas que con sus actos desgarran al amor. Hoy te doy la luz que alumbrará el camino que destino por tus pasos juzgará. Es hoy cuando recuerdo la verdad, que hay humanos en el mundo que perdieron la humildad. Por eso ayúdame, si ves que caigo en lo profundo, préstame el aliento que me falta. Si me hundo, me confundo por no encontrar mi rumbo. Si faltan tus abrazos cuando solo con mi cuerpo me derrumbo. Rapatón pionega que on protección.